Днеска сакам да спореме Словото Божие за една тема, се вика Божия авторитет и какво се реализира Божия авторитет. Знаем днес дека е гласенето няма. Нали? Знаем сите дека ние много по-право сме спреми да нападяме властта, милицията, те са определени, те каздилени, да напагиме владата, корумпирана била, телаква била, това била. Ама е, колко се молиме ние за власт? Колко се молим? Зато все, що е поставено от Бог е поставено. Все, що е направено от Господ, преко Исус Христос е направено. Все е преко Него, все е за Него, все е от Него. Все е от Него. Все е. Комплектно и целостно. Нема нищо, що не е от Него това да се получим какво трябва да се почитуват тия авторитети, що са постарени от Господ. Какво Господ го реализира своя авторитет? Откровението ки читаме. Първата глава, Откровението на апостол Йован, от първи, първи втори стих, вика Откровение на Исус Христос, що Бог му го даде, за да им покаже Он каже на своите слуги, що трябва да стане скоро. Значи, откровение на Исус Христос, що Бог му го даде, за да им покаже на своите слуги, що трябва да стане скоро. И той го покаже това, преко своят ангел, изпратен при своят слуга Йован, кой го посведочи Божието Слово и сведоштото на Исус Христос, Все, що виде. Гледате ли ја хиерархията тук. Гледаме ли какво реагира, какво делува Божия авторитет? Значи Бог сака да постави авторитети и сака да постави хиерархия. От Бог таткото, преко своя син Исус, преко ангело, до своя слуга Йован и Йован на верните. Тоа е хиерархията, тоа са е тоа, тази замислена Божия воля. Ще е горе на небото, доли и на земята. Како ще горе е ред и дисциплина, пошто знаеме дека Бог е ред и дисциплина. Кај Бог нема неред. Кај нас има неред. Кај нас. Бог го створи човеко и они сакале да го направат Вавилон, да направат сбрка. Да направат сбрка. Вавилон значи сбрка, хаос. И ние толкова много ги заматеме водите, заматеме ги работите и Бог сака пак да створи ред. Оти Бог не сака. Бог го сака своето создание. Сака. И затоа дава откровение преко Исус Христос, преко Ангелов, преко Йован на нас верните. То е делуването на тази хиерархия. Е сега, како ще горе, речеме, ред и дисциплина, Бог сака и тук е да биде. И затоа поставил авторитети. Поставил авторитети. Ти авторитети се държавните авторитети, държавните, от ако не са държавните авторитети, ние ќе бидем хаос. Ако не е полицията, ние ќе се изтепаме между себе. И джабе напагаме полицията. Полицията става ред и дисциплина. Кога видиме полицайци и полицайски кола, ние или намаляме брасината. А радари? Знаете ли колко е погрешка, ако си блиндираме дека има радар? Затоа што таа кола е 160 и ти му кажеш сега, но мине полицията. Кога ќе мине полицията, пак ќе каче 160, ама ќе утепа некој. Ќе утепа некој. Затоа треба да ги почитуваме тия държавни авторитети. Държавни авторитети, църковни авторитети, авторитетни брако и авторитетните верници. Значи четири. Ти ги направим. Четири. Държавните авторитети, църковните авторитети, авторитетно брако и авторитетно коперници. Отиди. Иди. Ние и най-малия шовика ке биде най-голем подиги вас, вика Исус. И най-малия човек има авторитет. Сит, само трябва да се научим какво да ги користиме и какво да бидеме подложни на, на тези авторитети. Дека пише за държавните авторитети. У Римяните 13 глава ги читаме. Що пише от там за ним? У 13 глава. Еве, 13 глава Римяни, ки читаме от први до седми стих. Всекоя душа да им се покорува на предпоставените власти защо нема власт, а да не е от Бога. И колко и да се властите, от Бога се постави. Затоа, оној кои се противи на власта и се противи на Божията наредба, а кои се противат, ке примат своя осуда. Защо владетелите не се страв за добро дело, туку за зло. Сакаш ли пак да не се боиш от власта, прави добро, пак ќе бидеш пофален од неа. Таа му служи на Бога за твое добро. Но ако правиш зло, бои си. Зашто не носи напразно меч, таа е во служба на Бога, гневен одмазник за оној кој прави зло. Затоа треба да и се покорувате, не само поради гневот, туку и заради совеста. Затоа плакайте и даноци, зашто се Божи службеници, кои се занимаваат со тоа. Дайте му секому оно што сте му должни. Кому данок, данок. Кому царина, царина. Кому страв, страв. Кому чест, чест. Словото Божие обладе. Словото Божие ни го не го викаме ние. Не го викам аз. Не го вика Груевски. Не го вика Заев. Не го вика Георгиевски. Не го вика Словото Божие. А си да дека Словото Божие е вдъхновено от Бог. И Бог кога спори преку Словото Божие. Он дише над своето Слово. Дише. Ние го читаме Словото Божие, Бог дише преку него. И дава дах, ние го вдъхновуваме и го пиваме у нас. Той е Словото Божие. Меч. Меч, София, острици навлекуват дълбоко и разбоюва се. И трябва да ги почитуваме властните. Всяки си речеме, какво да ги почитуваме? Какво? Айдуци са. Да. Кратци са. Крадат я държавата. Айтунци, крадат, лажа, мито, корупция. Тънкалци ни дават и опанежа да гласаме. А вие па другите само паляжи дават. И майци дават. Гласните за нас. Мито, корупция, какво да живеем увай, ова власт, ке си речеме. Какво да живеем се побракано? Ако не си член на партия, няма да намеш работа. Ако не гласаш за нивки, ти изплуват. Сега, сега учителите са надкани с остров, напълнете с остров, дека ако не гласат за тази партия, що е владячката, сите ги бидат наподени от работа. Що да правим? Само си така да ги живеем с бръката, не ли? Властите са от Бог, не е ли? Е сега. Викаме така. Тук властта на земята е дадена на дяло. Нали, само дяло вика на Исус. Мене ми е дадена властта и я я е давам на кой ще сакам. Дяло му вика така. Къде ми поклони се и ги ти давам властта. Знаете ли дека цялата власт, що е на земята, сега е пак кай Господ пак има Бог власт над земята. Кога? От кога възкресна Исус Христос. От кога победи смъртта. От кога победи смъртта тук на земята, Бог си я взема властта на земята пак. И сега наше е, дали ке служиме на Божията власт или ке видиме опозиция. Дявол тук на земята е опозиция. Дявол нуден. Власт пари за него а Бог сака да си постави неговата вас. Какво сега да живее? Има християни, има християни, що си плакат безбисмени изборен, со продавница, со, с фабрика, с убил, защото плакат си редовно там. Плакат се, защото треба на държавата и не може да плата да извадат. Не ги останува. И аз съм работил продавница, знам какво е. Ако нямаш ти пазар днес, нямаш, не можеш лек да ядеш. Нямаш, нямаш пазар. Ако тия християни си, има ги такви, ще оплакят се и нямат пара. А има ги, ще крият данък, работят на църно и са пълни с пари. Що да правим? Тук пишува, почитувайте властта. Почитувай е властта. Плакай се, що трябва. На кому чест, чест. Кому не ли даваме пари, пари. Кому данък, данък. И отговорът знаете ли Prvo Timotej. Читаме Първо Тимотей. Там е отговор. Що трябва да правим това вас? Много бава пише в Много бава. И затова става викам, Господи, дай да бидем извършители на Словото, бе. Не само да слушаме и да читаме и да си тераме по наше па. Да си живееме, като на наше не отговаря. Словото бава дай да правим лъп за вас, защо не видят се. Тимотей, поставяме. Значи, Тимотей, първа, да го спали втора глава от 1 до 6. Гледайте, що видите. Така, пред се, да се правят прозби, молитви, молби, благодарности за сите луги, за царевите и за сите, кои са на вас, за да можем да проживеем тих и мирен живот во по Божност и честност. Ова е добро и угодно на Бога при нашиот Спасител кои сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавањето на вистината. Зашто Бог е еден и еден е последен помеѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос, кој се даде себе си како откуп за сите. Одговор. Дали се ние молеме за власт? Дали ние тражеме власта да биде испрана? Знаете ли шо вика Господ тук? У Матеј 6.33 но бавите го най-напред Царството Небесно и сета Негова правда и всеки ви се додаде. Да го павиме Царството Небесно владата. Да. се молиме за владата. Господе, дойди ти со Царството владата. Господе, молиме те да ги пресведочеш. Молиме те да Царството Небесно дойде в нивите срца. И това е правдата ти дойде. От и Божието Царство е правда, радост, мир, любов, почитувание, той е Царството Небесно. И ако ние се молиме да Царството Небесно дойде в главата, ке не биде. Тогава сме на прави път. Тогава я почитуваме властта. Ние не гледаме дека не изправим. Кой има изправен? Нема нито един праведен. Нема нито един, що го бара Бога, пише му слово. Нема никой. Сите се изпросипава. Сито иде по нимите подначени умови. Има ли някой? Има, после Исус Христос. Ние сме. Ние при голямата праведност сме оправдани за да тражаме правдо влада. За да тражаме правду судо. За да дойде царството небесно в Македония. Да дойде право владата. Да биват пресълчени днес на изборите. За да ги почитуваме. Ако дойде царството небесно, владата ще не биде. Тогава ще има просперитет, тогава ще има работа, тогава ще има плата, тогава ще има любов, тогава ще се сакаме. Тогава ще возиме полека. Няма да возиме бързо. Той ќе пазим. тогава нема да крадем, тогава нема да лажеме. Оти праведността е Божия, тоа е. Не лажи, не краде, не сведочи лажно, не посекува Тугио, Не посекува вас. Ако властта ти е даден од Господ, не мој да ја изгубиш. Или ако не ти е даден од Господ, не ја тражи таа вас. Ако не е даден од Господ, ќе се прегоре. Ако не е даден од Господ, ќе пропаде. Ке трае 3-4 години толкова е. Защо да изборите 4 години? Ти знае, Господ знае ти тие за 4 години ќе пропаднат ако Он не ги е поставил. Павел, он, да се молиме Бог да дойде към него, да дойде царството към властните. Значи, това са държавните авторитети. Ке ни се предаде. Ама трябва да почитуваме, трябва да се молим. Трябва да се молим. Ние много лесно можем да кажем, ей, ова е 160 водил, ако му е. Пет години дозвата му вземали, ако му е. Ако дойде лица, че кана си, който вика 50 евро за кришо, ще не се го разапа. Леле, колко е глупо, май е полицайцо, леле, за никъде. Бива ли да ме казна за това? Значи ние трябва да гледаме царството да не пак кажа. Да бият пресълчени на другите. Сега, някой крече то е утопия. Не е можно. Не, можно е за Господ. За нас не е можно. За мен не беше можно. И аз да поверувам. Бог постоя, няма грешка. Ама като той е Господ, или си, или не си. Или си, или ти те види, или няма да види. Така всеки му ки даваме лава вас. Кой да е сега? ездес тук ще да види, или във не ездес, не е, е бидно. Една ки биде. Ама да се молиме да биде. Да се молиме да биде. Да се молиме да се, молиме да се устроя како Господ Чусак. Како Господ Чусак. А ние, некои не е Тя почитуваме ли държавата? Ке се молим ли за него? Избор е наш. До мен и да зависи. Ама не да се молим. Господи, тръгни го въмър, остави го ездес. Нека Господи, кой е Твоята воля? Нека да дойде тайша Твоята воля. Твоята воля да биде како на небото, така и на земята. Ние да ставаме како отпушка да, да откачиме. Боже, Твоята воля на небото и тук на земята. И Господ, кой ни каже нещо, е, Боже, не, той изгледа Твоята воля. И аз така не мислеше. аз така не мислеше дека ќе биде. Чекай. Моите мисли не са твои мисли. Ако ги сакаш моите мисли, твоите мисли ги отвърли. Отвърли ги. Прими ги моите мисли. Твоите пътища, вика Господ, не са мои пътища. Моя път, знае се кой е. Исус Христос. Тая път ще Едем Еден посредник. Нема друг. Пишува. И властите трябва да го знае. Не може он да посредува. Не може за спасение на луѓето. Само един. Господ Исус Христос. И викаме, волята нека да изи. Какво на Неговата? Така и да се вземе. Нека да види Неговата воля на земята. Абе, ние като църква трябва да тражиме да се реализира държаните власти. А не да ни нападаме. Ние какви бе? Ние какви бе? Той бил и тук. Е, ти каков си? Той бил лъжач. Е, па я каков беше? Той бил певиц. Е, па я каков беше? Додека къде се напил пече с ръки, не, не функционирам. Робство. Бранко Цървенковски бил пианиц. Вистина ли? Кой го е видял пиан? Значи не може така. Господ сака любов, радост, мир, праведност. А той е царството на Той е царството на Втория вид на авторитет идва. То са църковните авторитети. Църковни авторитети. И аз се сетявам, почетах какво проверила и тогава един водач беше астерия и първият човек ще ни даде към нас тона, не е битна просто вика, и ни кажа, вика, колъж от църква, колъж от църква, няма да очекуваш от някой да ти даде помазание. Ти го носи помазанието. Колко лъж от църква, ти го носи помазанието. Това беше много добра полука. Ако ние сите от дома дойдем разрушени, нали сега имаме проблеми, не можеш ти сега на проблема се сменеш, а вътре бриеш. Ама тражи от Господ. Он ти ти даде радост. Човек не може да ти даде радост. Бог дава радост. И когато ти даде радост, пред да дойдем на църква, се молим сите, и когато дойдем сите така усилени помазани, тогава е църквата ке е горе, ке е горе, тогава е има огън. Разбирате? Ако дойде месите с нашите проблеми, тръгва такива. Абе, Бог може се, Боже И радост, и любов, и все да да. И сега, истият тай тип долага и с растерия, астерия запрашува. Ели бре ти, ко ти е на тебе пастор? И се стоя така. Много бал се кял, стоеше на зида и гледа. Ели бре, ко ти е пастор? И он, и он, он беше сребен, он вика. Бог е мой пастор. Бог е мой пастор. Бог е мой пастор. Иоанна тези. не чеш далеко стичи. Няма далеко да стигнеш. И стварно така ми спадна. Бог е пастир. Ама викаме дека делува с авторитет, с хиерархия. И затоа, Бог не е нашия пастир. Ама како ќе покажеме дека го почитуваме Бог, а не ги почитуваме църквата авторитет? Тогава ние сме далеко от истината. Тогава сме, тогава сме като Кайн. Тогава сме като Нимрод. Тогава, сме бунтовници. Разбирате ли? Ако децата мои не ме почитуват мене като родител, они са бунтовници. И аз ги сакам. И аз няма да ги тепам. И аз няма да ги натерам Цеце Мартина да ме сакат. Няма. Авторитетът е поставен от Бог. И Он поставил у Ефесяните, сега ги Оде от Ефесаните. Значи, Ефесяни 4 глава, 11, 12, 15, 16. Е сега. И той даде едни за апостоли, други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастери и учители за да се усовършат светиите за делото на службата, за изградуването на Христовото тело, то да късите да дойдеме до единството на верата и на познаването на Божиот Син. 15-16. Тук говорейки в истината, во любов, ние трябва да растеме во се кон Него, кој е глава Христос. Од Него целото тело е поврзано и соединето во едно, на този начин, що всеки дел дава подкрепа според една мерка на всеки отделен дел. А то го прави телото да расте за своя, за своя собствена надгръба в любов. Тук ясно и гласно ни се кажали тия църковни авторитети. Апостоли, пророци, евангелизатори, пастири и учители. Петкратно служение. Ние трябва да се покоруваме на тия авторитети. Защо? Защото Бог е поставен. Зато ще Бог постојува. И зато ще он така, са Бог рече на Сина Исус. Господ Исус Христос рече на Ангело, Ангело си си нададе на Йован. и е рече на, на Йоанна. Това е съвършен авторитет чуи. Ако, ако ние идеме против пастори се прави или против пророков, или против апостол и се прави да сме повече от него, а нямаме готово да добиено от Господ, ние сме бунтовници. Ние сме бунтовници и одеме против Словото, против тој што го е кажал Бог. Против тоа одеме. За тоа, за тоа, да се приспитаме. Да се приспитаме. Дека сме, шо сме, како сме. шо правим? Знаете ли, и аз бе бунтовник. Те я искрено кажу, и аз се правеше по-паметен от Астерия. И се правеше по-паметен ми от Ангел. Разбирате ли му? И се правам сега по-паметен, ама Господ смирува. Ходим го неговото е помазание, неговото е присутство, он ни кажува, он споря. И ти вика, чекай малко, век, дека леташ. Значи смири се. Ред и дисциплина постоя. Войската е хиерархия. Кой е бил войска, знае. Имаш капитан, командир на чета. Имаш поручник, командир на вод. Имаш десетар на десетина. И ние войниците обишни. И ние войниците обишни. И сега ти нали, ако не го прочитуваш десетарва, не го почитуваш поручнико, одиш при поручник. Ако не го почитуваш поручнико, одиш при капитана. Ако не го почитуваш капитана, одиш при полковник. И ти от 10 дена притвор. 15. Па и 20 нека е И 30 нека е. Ама ти не го почитуваш, ти си бунтовник и се бунтуваш. Затова Бог поставил авторитети. И ние трябва да ги почитуваме тия авторитети. Е сега. Е сега. Тай Шов има авторитет, не трябва да го наметнува. Сега идваме на другата страна. Ако ти имаш авторитет, не трябва да го наметнуваш. И да кажуваш, аз съм ти, Цеци и Мартина, тако, Моника, аз съм ти на тебе, маш, и вие има да биете покорни и да правите, аз ще ти кажа. Мало морген ще ти правят така. Мало морген ще ти правя така. Не се работи така. Авторитето не се наметнува. Защо? Словото ми кажу. Все е Словото. Все пишува Слово. ми ке видим. Петър се откажува три пъти. Бог, Господ Исус Христос, сака да го поставя авторитет. Така ли е? И в води страна, в Евангелието Иван, там последната глава. Води на страна и го прашува. Петре, сакаш ли ме? Да, Господи, сакам те. Паси го моето страна. Дал му авторитет. Петре, торпа, сакаш ли ме? Сакам те, Господи. Паси ги моите ягниня. Значи сталото и ягниня. Трето път. Господе, Петре, сакаш ли ме? И Петре тук. Господи, ти знаеш все. Ти знаеш все. Ти го знаеш сърцето мое. Ти знаеш дека аз те сакам. Петре, паси ги моите овци авторитетът трябва да се добива с любов. Авторитетът се добива с любов. Ако ние нямаме любов, а сакаме авторитет, промашили сме. Исто, ако имаме авторитет, а нямаме любов, ќе не тръгне. Ако имаме любов, ќе ни даде авторитет да ги пасеме единицата Божия. Не само на мен, и на те, и на те, и на всички. Господ ни дава на нас ягния. Деки да сме. И на работно место, и на улица, и дома. Тато и мама се ягния, защото трябва да се нарадат с Словото Божие. С любовта. Словото кажано без любов сече. Словото кажано без любов сече ги ушите. Петре, Истио Петре, Истио Петре на малко му го пресече ушито. И сега трябваше Господ да делува. Защо бе малко? Абе, кой се хваля за меч, от мечки загине? Не ли го знаеш то? Взима го ушито, става го, изцеля го. Дека ние я опърнеме работата, Господ трябва да я прави. Ама ние го губим авторитетът. Разбирате? Това се си е помазал. Петре, сакаш ли? Църква Божия, сакате ли ме? Носите го Словото на Носите го Словото на мен. Пасете ги гнията, пасете ги обсите, живете на лъгите. Давайте любов. Затражаме любов, за да биеме некои нещо. Ние не сакаме да биеме некои нещо. Яков и Йован сака, а майка и сакаше да ги намести, като сега на изборите. Кога да Исус, а ова е кажува, Господ кажува дека ќе пострада, дека ќе отиде на кръсто, дека ќе умре, дека ќе воскресне, кажува ги маките и жената замислите, а оде и вика, Господи, а, а, а ти да направиш моя силен е ден на левата, е ден на десната страна да се до теб? Гребе се. Мито. Гребе Моите синчита да ги намествам да бият директори. И Господ човек кажа. Не е до мене, до Бог таткото е. Бог поставува авторитети. Бог поставува. И после Исус ни покажа пример какво трябва да се биде авторитет. После това и ги изби нозите. После това и ги изби нозите на сите. Ако сакаш да бидеш авторитет, а ако сакаш да бидеш слуга, мора да го правиш това. Ако не немаш дел со мене, му вика на Петър. Мора да ги биете нозите. Не ние, на овците. Мора да ги пасаш с любов. Мора да ги покажеш любов, сочувство у Да плакаш с нив да тъгуваш с да се радуваш с да пееш с Имаме време за песа, имаме време за плач. Знаете ли? Татко ми, ако му реко погребаваме на евангелски начин, сите родмини очекуваа да видят дека ние ќе играме дама. Оти слушнале дека на лови верни како нас, кога умрат близките, ние сме се радували и сме пеали. Кой е лага? Кой е лага? Ама ние плакаме сутрешно. Защото губят. Разликата. Сакаме ли да бидеме авторитет? Да тражим любов. От любовта е та, што краде. Знаето може да те возгордее, да летнеш у небото и има да те нема после. Може да паднеш и да се скършиш цели. Ама любовта е та, што краде. Знаето възгордоюва, любовта краде. Кажи, апостол Йоан го носи на 120 години. Йоан очекува да каже нещо ново, защото има много знаене. Апостол Йоан много знае. Кажи нещо ново. Кажи ми нещо ново. ки ви кажа много. Почитувайте на старата заповед. Почитувайте старата заповед. Сакайте се един с други. Това ки ви кажа. Знаете, некогаш, некогаш почнем да филозофираме, да, да да мачкаме, да дотеруваме, а он само трябва да му кажеш ти избори. Господ Исус Христос те сака. Покай се. Или нали, Господ сочувствува с теб. И това човек е разоружен. Това жена е любовта, не Петър любиш ли ме? Три пъти. Паси го може да става. И сега ќе прочитам управа Петро, какво се тия? Трябва да ми научани зависни. Че не нали без не тежко. Първо Петро, пета глава, от 1 до 5. Старшините. Старешините. Между вас ги повикувам аз, кои самиот съм старешина и сведок на Христовите страдания и ученик по славата која ке се открие. Пасете го Божието стадо кое е между вас и надгледувайте го не со сила, туку драговолно како што Бог сака. Не от челба за срамна печелба, туку от добро сръце. И не како да господарите на одовие кои се доверени, току бидете му пример на стадото. И кога ќе се појави над пастирот, ќе бидете ќе добиете круна на слава што не вене. Така и вие помнајте. Сега заверете ви, покорувајте им се на старешините. А сите еден кон друг препашете се со смиреност, зашто Бог им се противи на горделивите, а на понизите им дава благодат. Читаме ли го ние? Навлекуваме ли на Богу? Навлекуваме ли дълбоко в Словото? Не е само да прочиташ, не е само да слушаш, тук дълбоко, от дълбочина на Словото. Що значи ово? Що значи? Ако го правим ово, ако го правим, на добър път сме. На добър път сме. И ги почитуваме и старшини, и старшини да ги почитуват нас, и ги се сакаме едни с други, ако е Едни с други. Отиджавайте да биеш пророк, ако нямаш любов. Само ги ги сечеш луѓето. Опасна работа е да биеш пророк. Я ви кажу. Не е работа ти да му кажеш на човек, защото си ти лет не От и може сега ти пролете не издават. Не е работа ти на човека да го, да го изсечеш и да му кажеш, до по ово време ќе биде той и тоа Господ така збори. Я ако не биде, я ако не биде, я ако не е от Господ, а от тебе, да тогава пророкот трябва да има любов за луѓето. И пророкот трябва да биде усмиреност, да биде смирен пред Бога и пред другите. Не може пророк, ако, има, ако се е скрал с, с се е скарал скрал нещо му не го направила или му речал и сега, он изпълнете слаботи, не сега ги ти кажа, не съм пророк, Господи, ще да кажа. И проекти, и проекти правата мисъл, проекти правата мисъл и ти трябва да идеш покорна, ако не е мало судржа. Мало судржа. Тоа не е от Господ. Затова викам, трябва да оставаме да не воде Светиот Дух. Ако не не воде Светиот Дух, нищо не сме направили. Ние ти ги познаваме половите на Светия Дух кај нас, помни себе. Ки си ги познаваме. Кога се познаваме? Колко се наказваме един от друг, толкова много, ќе те заболе. Е тогава се познават Кога Колко ти наказа някой на жури. ја те вием сега, ќе реагираш твоето ли ги реагира или Божието ще тебе. Ако изреагира първо твоето, покай се, тражи го Божието. Ако изреагира първо Божието тебе, пава ти Господи, пава ти победи го изпитал. Разбирате ли? Той е дава любов, ще трябва да не бърза. Ние не не е дека няма се казваме, не служите се казваме. Ке си погрешуваме, защото сме луги. Ама тук има дух на опростование. И дух на сила, и на здрав разум, и на себе владение. И ги препознаваме работа. Защо трябва да се почитуваме? Да ги почитуваме старешините. Да ги почитуваме. Почитувайте ги за майка. А ви пишува с любов, не да командате на става. Тук да се почитуваме Трето е авторитет. Брачен авторитет. Авторитет в брак. И сега читаме много интересно, ти имаме вярно изтиковиш защото какво. Како не вери ги користиш. Ама сега е, че да ти читам конкретно, не само това. Записанието пета глава. 22 25. Що кажу? 22. Жените! Да ни се покоруват на своите мажи, како на Господ. Ще упава, да? Кажи това. Жените да се покоруват на мажите свои, како на Господ. <laughs> Защо мажо е глава на жената. Уфа, кой е работа? Мажо е глава на жената. Жена, спи. Защо мажът е глава на жената, како што е Христос глава на църквата. И той е спасител на телото. И я тогава си викаше, шо е ово, нема връзка. Защо не го разбирам, како не е. Ама сега го разбирам. Сето е крив да е света на Значи, жените да им се покоруват на своите мажи како на Господ, защо мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата. И той е спасител на телото. И како што црквата му се покорува на Христа, така да и бидат и жените покорни во се на своите мажи. Мажи, любете ги своите жени. Како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. За кој се предаде? За неа за да я освети, очистувайки я с водното капене во Словото. Що е ово, што пише во 32 и 33. Оваа тајна е голема. Јас зборувам гледајќи на Христос и на црквата. И така секој од вас да ја љуби својата жена како себе си, а жената да го почитува својот Маш. И Ефесијани 6 од 4 до 1. Деца! Имаш деца. Слушайте ги своите родители в Господа, защото Той е право. Почитувай ги своят татко и майката своя. Той е първата заповед суетувай, за да ти биде добро и за да живееш дълго на земята. Кой съвършен авторитет Господ тук покажува дека е? Кой значи, е съвършена хиерархия е тук? Брако сборам сега. Значи държавата минава и църквата минава брако. Но ти знаете ли дека брако е а, подпори зидови на църквата са брачните пар, бракова. И сега, що се случило? Господ вика. Мажи. Мажи. Глава на вас е Христос. Глава на вас е Христос. Жени, Глава на вас е мажо. Мажо. И покорувайте се. Покорувайте се. Тато и мама. Вие сте глава на детството. Не може деца да ме командат. Не може. Не може Цеци Мартина да ме командат. Не може. Со любов ги доведувам до Господ. Уствари, он ми доведява право. Он ми доведява право. Ама после го се свърна една улогата, кой улога имам у християнството, я се покоява и плака. Защо? Защо? Целият дом ни беше хаос. Се беше хаос. Се беше бавено. Се беше сбърка. Я съм ти маш имам мене да ме слушаш на жената с три чаши четири ракия. Мене ти ме слушаш. То е погрешно. Бог го е замислил брако, помеѓу Адам и Ева. Жената е земана от мажо. Жената е земана от реброто на Адам. От реброто знаете тук во, от срцето. Знаете ли защо од тук паш от срцето? Затоа што мажо кој ќе се гушне жената, е. жената го штите неговото срце. Најголем пак кај мажите е не дай Боже, кога жената ке направи прелюб, тога и мажо е скрешен, тога и мажо е прободен от сръцето, кога жената ке му бега или кога ке направи прелюб. Затова вика, не правите прелюба, ни мажи, ни жени. Засакайте си го точно, Бог ви го е дадел. Ако е Ева и мажо е глава. Мажо има отговорност. И сега целата на дявол Първата и основна цел е на дявол да го сруши прако и брачната институция. И то го прави. Мъж со мъж да, да, да стапат у брак. Жена со жена. Тоа е против Божите стандарти. Тоа е гнас на очите Божи. Створени са мъж и жена. И е речено, одете и плодете си на полните земята. Тоа го е Бог заместил. Това го е Бог направил. Мажо, биди авторитет на твоята жена. И сега добавя дявол у брако. И знаете ли колко право първо нападил? Мажо. Джоба, ако иде да го нападне брако, иде право у Мажо. Затоа што знае ако мажо биде разнесен, и ако мажо не е вели, и ако мажо го сруши, ке пади жената. Може би ке паде, може би ке обстане верата, ама нема да бидат среќни. Брако нема да биде среќен и го растура брако. Разбирате ли? Затоа мажи. Ние сме стотувани на брако. Ние сме студенци. И ние трябва да го задържаме браво. Наша отговорност. Кога е застанам пред Господ, я имам отговорност за брат. Не жената. От и Бог ми е доверил това на мен. И аз съм авторитетът. И тази авторитет како маш ми е доверен над моята фамилия. Како е работен? работам. мен не зависи. Дали ке сакам да правя како я шо сакам или како Бог шо сака. И я, ако ми кажа покори се, нема се покори. Знаете ли кога ќе се покори? Кога ќе аз сакам. Подоле пишува. Мажи, любете ги вашите жени. Любите ги вашите жени, како што Христос ја возлюби црквата и се даде себе си за неа. Ние мажи треба да се даваме за нашите жени. Да не гледаме само на нас да ни обама. Трябва да гледаме на жената да ни Ако ние не направим жената срекня, промашили сме. Ако ние не направим жената да, да свете, промашили сме. Знаете ли що? Христос е отсел на Бог. Разбирате? Христ, Христос, Исус е отсел на Бог Таткото. Мажо е отсел на Христос, а жената е отсел на мажо. И сега мисля, че едното едно време гледаме си тако света, ще убавя. А да не гледате ли? Нема отсел. Нема сняг. Така и ние, мажите, ако не го рефлектираме Исус преку нас в жената, жената е няма да свете. Няма да свете. Ако ние не го рефлектираме Исус преку нас в жената, жената няма да свете. Колко и да се труда, она ки биде не Колко и има надеж. Пак кажа, има надеж за покаяние. Сега зборам за верите не. Ние мъжите трябва да бием отци на Христос. Ако ние не сме отци на Христос, на кой сме? Кой е то свети преко нас? Не свети него. Темнина. Темнина. Рефлектираме темнина. И ако сакате да видите дали някой брак е добър, погледнете жената. Погледнете жената. Токи ме каже, погледнете жената. Дали е срекли? Дали, е- дали е радост? Дали е си яко? Гледа се това. Ние речем днес, гледа се. Колко и да викаме дека не, гледа се. Е сега, Мажо я го рефлектира Христовата жена. И я сака жена. Сака я како Христос ще сака църквата. И се дава себе си за нея. А жената ќе биде покорна. Жената ќе биде покорна. И не трябва да ѝ кажуваш дека си авторитет. Него она ќе те почитува како авторитет. И не трябва да ѝ набиваш у глава, јас сум те Со любовта ще имаш по нея. она ќе те почитува. И ќе те почитува. И ќе те почитува. Е сега, ако, пишува се там, ако мажо е неверен, или жената е неверен, а мажо е неверен, на кой ти е отсилува тази ти. Що да правим от тази случай? От Тимотей е пишува. Молете се! Молете се, 6 години се молила на лепидеца. Цеци родили молите. 6 години се молили за мен е тържили. Я да викам нека 6 години ги се моля. За Ама да се молим, то ти простанува. то ни простанува, да се молим. Да се молиме да жените се спасат или мажите се спасат. И да разпознавам тази мислена, защото я познавам. Я отколко прочитавам Божието Светия Дух, си викам, Господи, я колко съм бил криво. Па я не съм бил мъж, я съм бил деспот, тиранин. Тиранин! Малтратилот съм и жена, и деца да ме почитуват. Како ке ме почитуват, кога ме гледат пиян? Како ке ме почитуват, кога ме гледат цели от темнина? Не можем никога да отсявам каков Христос. Ама ако дойде Светиот Дух, вика, стане ти ще спириш, възкръсни от мъртвите. И Христос ке те осветне. И Христос като ке ме осветне, я ке осветна около мене. И жени, деца и се. Или жено, моли се, мажте ке се осветя преко тебе. Мажте ке се осветя преко тебе. Моли се. Моли се. И сега се случило? Мажо и жената трябва да ги воспитуват децата да ги възпитуват основата. Да ги възпитуват основата. Кога беше е една много смешна случка, не може да я забравя. Значи тип от 2 метра, обезбедувани от судо работа. 2 метра е тип. Това ги продавниците с детенство е на годинка. Само ще продължи дето оде. Е. И замислите сега, дето го води да ги сака. Джак го ната му справи се, джак него нава, джак него и кай си не, кай си не, що трябва тато ти купи, кай си не, два метра, кай си не, що трябва тато ти купи. И молето не знае, що тато да му купи, ако ще на година, да ги знае, дето що да му купи И На година е мето, то дека знае, дето що сака. Първи прво той да не знае, що сака, бе. Е, кай, кай тато тато ти купи. И ово, кай сега, си, не, вие ти плаща, ако беше много ли не ми кеш пошалено, и луна тето се съпи за прашо. И вика, прашо, му каже, от това му купа. Абе, прашо е е и то. То е готово. И това е мога да купе прашо. Ей, е, ей, ей. Е. Що правиш? Що правиш? Що правиш? Това дете на година цялата команда. Сега те влече за носо, облака те влече. Колко е пораста, що ти прави? ќе порасте, айфони, айфони, мерцедес, порше, ферари, а не имаш пари. И утре, утре, що ти продаваш? Кукя. Пореметеност. И сега ние, ќе я кажем това, подредено с набор, който я кажем, ей, семейна дискриминация. Семена дискриминация. Кажува го. Семена дискриминация. Жените имат право. Какво право на жените? Да бидат покорни своите мажи. Децата имат право, не трябва психически да ги малтретираме в школа, да лагаме на учител от равенства. Плака! Плака! Учителът плака! Защо? Вика, не, спор... Е не може да ги спирам. Това е за децата, не може да ги смирам. Не, не смея вика лъка да ги чекнам. Оти психически късно ги малтретирал. И тия деца сами са 20 деца ще умрат на тази учител. и не смея психически да ги малтратирам. Дискриминация. Да, ами, бе, пиши в Библията. Не въобще е ни стапчето, бе. Него ще, него ще ли старчето? За да му бие добре на детето. Да му биде добре на детето. За това не трябва да ще ли старчето. Когато ти му кажат така е, с любов. Така е то, не се, не се прегощи го. Защо? Пак е изгореш. Не се пак е на шпорето, жешко е. И сега децата, знаете, децата много, много тежко е да ги научиш на една добра работа, а сите лоши работи ги правят. Не го учиш, ще направи лоша работа. Тето го остави пръл, защото отиде, ти отиде да бръкне щеко. Мало дете, оде право, пръл, щеко да бръкне. И аз се казвам често, кой беше мала сега, майки сбора ми, ова имаше на вретено. Знаете тия вретени за, за предени, тия другите вретена, те има. И я и Моника сбори ми на нея, и без да забележа, мога да взема да бръкне, бръкала го и си играе. Е, па... А за една работа колко време ти трябва за една работа да го научиш да го прави доброто? Полиметерност. Полиметерност. И то дете всяка те натера да на година да му купиш прашок. То дете всяка те натера да му купиш айфон. От четвърто на една айфон. И сега, ай тук сте ги забележи, са на те, пък вземам го айфон. Не дето криво, родител е криво. На дето не трябва да му даваш всички посаки. Трябва да го знаеш от авторитет. Кога ќе си дое времето, ќе го имаш синкото. Кога ќе си дое времето, ќе имаш телефон. Кога ќе си дое времето, кола ќе ти взема. Ама не ја, ти си ја заработ. Е, е. Ти си ја заработ. Јас не можам да ја платим школување на моите деца. Не можам. Не можам да толку плата си, нема шанс. Сами си ја водите, сами си ги завршите школа. Не можеме. Ако некоја работа не можам, не можам. И ако некоја работа треба дето ме сваќа, не сваќа. Ама ми свака за точно, знае дека е така. За точно сум, ја не со моите деца. Ја не ги имаме ние. Отека ли имаме. Ќе се имаме кредити. Ќе става куќата под хипотека. Ја татко ме коштало куќата под хипотека. Сега не можам да ја препърнам на мое име, затоа што требало се пак ја даночи ово па државата. Господи, молам ти се помогни на тие државата. Ама јако е под хипотека, ако татко ми е заробил мене сега, затоа родители, възпитувайте децата ги възпитувајте на лед и дисциплина. Да знае, що може, що не може. Да знае, що е за него, що не е за него. Прашоко не е за него, нормално. Що ке прави тоа дете да не години стај прашок, бе? Ама интересно беше Рено, бе. И татко му не се офанал, ка. аз се кам, е, аз се кам. Мартина, днес го има тоа направено. И продавница. кърви, на ти има? Мартина не може тоа така, майка. Не може Мартина тоа така. Абе, Дръмай веднъж Гилпал, да видиш дали ти прави друга път. <laughs> Само ще го ги погледнеш, но ки бегне извън. А, това, слушайте, му е истина. Но съм и децата, беше неверен аз. Моника ги възпитуваше. Дойказ беше неверен, Моника ги възпитуваше децата. Я нямаше нищо при припасови. Я само дом изкушкам, ги изгавам ги, толкова беше от мен. Не съм ги възпитувал нищо. И водам ги под напия някъде, вуйко не ми тай пиеш и пие. Водиме и го средувам моята продавница. И взима ги Цеци Мартина и ги води с нас, нищо сакам да ги взема. А вие само мене гледате. И я казвам, защо не ги пишу вие? Защо не ги Цеци Мартина не пишу? И а де, вземете, защо сакате? Те, те, дедо ще ми плати. Ам, аз радува се ти дедо станал, нали? Внучиня. Що сакате, аз дядски плата, ваде пари, аз ски плата. Не, не, нищо не е стоп, така е гледато мен. Има вика, тебе не че не ми вземат нещо гледа вече вече, да каза он сака. Я да каза сака. Ама кажи, я да се се Мартина Шосак, да вземете. И он идея само, само да смука, забавя на двете, да се кял. Па да смука, така не беше. Да, викам, я на мони ти кажу, но вика, фала ти Господ. Що ви сега Господ по тук сега? Хвала ти Господ, защото що вземали смоки. Ама хвала ти Господ, защото що ги е възпитала на това. Възпитава ги условно. Трябва да ги възпитувам условно. Това сега Господа? Това Пробация държавна крадо. Надам. И ден днес има порави, и ден днеска они са више възрастни, ама ошоздали ги учите на Словото. Семето ще е посеяно лив, ке роде плод. Ако ти не посееш семе, нема плод. То да сеем, да сеем нашите деца. И да ги научиме да почитуват авторитети. Днес децата не почитуват нищо. Ни учител, ни майка ни татко, ни учител. Зборам за светски. Те спаделиска не почитуват, дори те псуват. Ако и кажеш ти, така ли те не учи от дома, и тук следува майка шайка. Страшно. Страшно. Авторитет държава. Църковен авторитет. Домашен, фамилиарен авторитет, прачен авторитет. И сега четвъртото авторитет како верници. Първото е нещо. на авторитет и власт. Първото е нещо е нещо най-главно. По Евангелие от Иван първата глава кажува. Дойде къс своите, збориме за Исус. Своите не го Неговите не го приемаха. Домашните не го приемаха. Това ми е седя да отивам дома и цеци мъртия да не приема. Знаеш, ки е то шок за мен. Одеш дома и не те примат. Бегам от тук, ти пияницо ово. Дойде къс своите, своите не го Праведни го беше. И е а на сите ще го примаха и им даде власт да станат чеда Божи. Насите ще го примаха и им даде власт да станат чеда Божи. Ние, от кого приемаме Исус у нас, сме чеда Божи. Преди Пред да го приемаме Исус, ние сме чеда дяволски. Пред да го приемаме Исус в нашите сърца, ние сме дяволски деца. От навръкор ги излезат си да ги речат, ние сме Божи деца. Мало морген. Не съм. Они са Божи създания. Божие създание. И ние отлучуваме, чи деца ки биеме. Дали ки духовно сбор. дали ки биеме чеда Божи или ки биеме чеда дяволска. Ако не приемем в истината, дека Исус е Господ, ние сме деца Божи. Ако приемаме лагата, дека Исус не е Господ, ние сме дяволски. Това е. Имаме власт да бидеме чеда Божи. И на сите чеда, на сите чеда им припага, що им припага на сите чеда? На мене що ми препада татко ми кога почина? Наследство. сме чеда Божи ние сме наследници. Наследници на Царството Небесно. Наследници на тоа што има Господ за нас там. Припремано, земни, палати, што ти я знам. Ние сме наследници, Пощо имаме власт. Дека сме чеда Божи и сме наследници. Тоа е првото. И второто, Господ ни дава авторитет и власт од небото. Умате пишува. Умате пишува 28 <clears throat> глава 17 до 20. Евангелие од Матеј 28 17 до 20. И штом го видела, му се поклонила, а некој се сомневаа. Значи има што му се поклонуват, има што се сомневаат. Знаете ли кой е леко, ако се съмняваш? Питай го Господ тонките обясни. Питай го Господ тонките обясни. Дали преко Словото, дали преко човек, дали преко Светия Дух. Ако нещо се съмняваш, питай го. И също ти ви каже, филтрирате го преко Словото Божие. Ако не е потвърдено с Библията, не е от Господ. Ако не е потвърдено преко Светия Дух, не е от Господ. Му се поклоня, а леко се сумнява. Тогаш е Исус им се приближи и им рече, Дадена ми е сета власт на небото и на земята. Дадена ми е сета власт и на небото, и на земята. Така, одейки, направете ги сите народи мои ученици, кръщавайки ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејки ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетот на светот. И тука вика, амин. Знаете, Господ на нас ни е дадел авторитет и власт да правиме ученици Христови. Какво? Учейки ги да ги пазат сите заповеди, що им ги даде Господ Исус Христос. Ние имаме власт да правим ученици. Ние имаме авторитет и власт да изгонуваме демони. Умата и е десета глава. Имаме власт да наредуваме демоните да си одат. Имаме власт на ковери с морето. Имаме власт да изцелуваме пълни Имаме власт да пророкуваме. Така? Да. Имаме власт. Що друго да правим? Мъртви да възкреснуваме. Ние имаме тази власт да дадем от делото. Съмняваме ли сутро? Тук е пишува леко се съмнява. А имаме власт. Съмняваме ли сутро? Съмняваме. Господи, Господи, така ли? Имаме ли примери дека слепи прогледале. Јас, например, јас бев слеп, но прогледал. Ја бил темнина, ама съм се осветлил. Имаме примери. Имам гледано како глуби прослушат. Имам гледано како нем прозбори. Имам. И ко се сумнявам, Господ ми потвърди. Е, не, къде се сумнявам. И аз се сомнявам. може. И... Не, сумнявам. Тоа е човечето. Ама да знаеме, како верни, имаме го Божия авторитет. Имам е авторитета от небото. Все, що те посакате и викат, в мое име ке ви биде. Господ по това обех. И знаете ли? Знаете ли? Защо? Затова, що Он нас не сака като приятели. Он не е върховният авторитет, а не е приятел. Приятел. И затова да не се съмнявам. Да ги почитуваме авторитет. Като верни, почитуваме авторитет. Обрако, да почитуваме църковен авторитет и да почитуваме държавен авторитет. И ти ме биде. Биете благословени и ако не сме да гласаме, да гласаме после това и да се молим за власт, да биде правилната власт. Толкова е. Хайде станаме си да се помолим. Господи, и так време си. Хвала ти за привилегията да бидеме. Твои деца, Боже. Хвала ти за властта да видим Твои деца, Господи. Хвала ти за там те, що ми го даваш, Боже, и те молим да обо Слово се впечата нашите сърца, Господи, и да го правим то, Ти ще сакаш да го правим. Нека да биде Твоята воля, Господи. Нека да биде като Ти ще сакаш Свети Души. Ние Ти благодаряме за Твоето присъствие и тражаме да не водиш и остатък на дено и да видиме солът светлина в свет. По името на Исус. Амин. Амин.